kok Lah sing disiki kono kok kowe. Ha jenenge omong nek ra diawali saka dehemno. Cara masakane kurang sedep, kurang. Lah kurang sedep nek kokean dehem lah ya dadi apa ya sedep kok. Ya akhire ya nanggap wong mengi. Nggih, mengi niku. Lah ya mongko iki nang endi njajali? Niki teng daleme Bapak Wandono. Sing ngomong sapa? Ngawur ae. Iki ning wayangan. daleme Mas Wan Kidul kono iki neng kene iki neng wayangan oh iya iya iya oh main nguri ora ketok iki neng daleme Pak kuwi lho sapa iki neng dalan iki iki neng dalan goblok iki omah kok ngene iki neng dalan tengah dalan iki angel omong-omong kok ora diterak trek ngawur nek wayang kok nerak trek ditutup lho jeng dalu buli mbok selamat malam lho angel lho kene Jawa kono bahasa Indonesia. Lawe rapa soke. Dajal Indonesia. Selamat malam Bu Limbo. Tuh, bosone Papua dik ditokne. Ngawur ae Inggris. <laughs> Inggris. Ya selamat bengi lah, selamat yeah. bengi. Hmm. No. Selamat malam, malam hari ini bisa uh. berjumpa dan berkumpul di sini uh. di rumahnya uh, Bapak atau Kewan, Eh, Ki, Ki. Hah? Kiwan. Nek dalang mesti gawe ki, Dik. Pamane Rudi, Rudi, Rudi Gareng, pamane Badrus Ki, Badrus. Pamane Pak Wan yo kewan. he, ki, wan. Ki apa ke ta? Ki ora ke ora. Ana kono kewan terus aku apa aku adike. Berarti aku yo bangsane munyuk no. Lho malah ngaku. Lah, nyapa kok padahal ora omong lho kene malah ngaku aku kan berperasaan lah iya ngene lho ora usah di ngaku ora usah wis sampean meneng ae menurut hmm. sampean-sampean ngonoan ya wis meneng ngono lho ora usah ngaku wong wis paham paham lah sampean anjane keluargane ngono kuwi lah wong nyatane wong kowe ya tak anggap adikku dhewe nggih kowe gelem tak tak pe adik nggih berarti kowe adike munyuk kan ngono ya kancane kowe berarti ngene lho aku berarti apa Aku apa? Lah kowe adikmu nyok. Berarti aku adikmu nyok. Iya. Hmm, Padok. Apa? Ae dhewe seduluran wis sampean tak anggap kakangku dhewe. Ya wis suwe tok goblokmu lho. Lah iya. Gelem, Pak. Apa? Gelem dadi kakangku. Ya gelem. Oh, berarti ya kakange munyuk <laughs> ya. Tunggalane kae. Halo. Halo. berarti wong delok munyuk lah. Lah iya yes, ngono lah. Masaku. Nun saya Bos. Eh, Iki kula diwanti-wanti kali Pak Wandono. Pripun? Pripun? Enek titipan, Pak. Apa? Heeh. Oh alah kanggo kanca-kanca ta. Monggo. Iya dianut ta jenenge amanah lho, Dik. Nggih, nggih. Wong jenenge amanah. Monggo, monggo, monggo. Jenenge amanah itu harus disampaikan. Masalahe nek ora oh disampaikan, kala mangsane wong wingko dosa, nang konone ditagihku ora ta, Dik? Dik, aku ora mesok. Ya matur nuwun lho, Dik. Pak Wandono matur nuwun sanget. munggah urung bar urung ngantek medun e, wis dikeki amplop ya alhamdulillah kena nggo tuku bensin lah iya no kudune bukaan no luar biasa kok aduh lah kok wis kok renek to gaweane urung rampung wis diwehi apa eh? wis diwehi amplop ya aduh eh, eh kok renek apa pane to eh ora oh, enak isine lho kon ngiseni kon jenengi dewi-dewi engko dilebok ning kotak engko tak sewamplok pisan rumahku ngomongnya becek ngono kok aku diwanti-wanti. Rumang lha kowe ora ngerti pengumuman bengi iki. apa ya nek pengumuman to, Pak? Khusus seniman yoga ah. Ah. dalang sinden. Heeh. Ah, dalu punika Pak Wan gak nampa amplop. Alhamdulillah. sing nampani sing wedok. Dadi oh. <laughs> Dadi Pak Wan ngene ta. Bolo, Pak kalih kula niku plek. Lah ya plek terus masaku. Lah niki kula di tumbas ning ngatenan. tumbasne dengkulmu kuwi aku mawan mau. Ora iso ngaku-ngaku wong sugih nek kuplok kene diaku-aku gak iso. Ora iso kuwi sing tak gawan momen ketetap ukurane lho pas karo aku, Bos. Eh jajal gaenen. Hmm. Percil. Dap sampean go percil. Lah, lho. Ukurane wae pas lho. Ora <laughs> pas, ora pas. Ora pas ora pas ora pas. Dadi awake dhewe nek omong kae yo penak to, pasno lho. Yo pas rupamu malah kaya maesan. Dadi Ora bener ora ngono. Niki kupluke percil. Niki kupluk mboten sembarang kupluk. Awit niki kupluk paringane sesepuh. Sesepuh. Kula nyekseni piyambak. Bar mulih kok Samarinda ya, Dik. Iya, Pak. Lho lho lho. lho ben ngene. bar mulih ke Samarinda medun ah. saka pesawat ah terus kopiah kupluk sitok niki dituku seket yuto gak dikekne lho lho berarti ini termasuk ajaib ora ajaib apa? gak dituku sandase ya tak tapuk lambemu nan gue Lah kok wong Samarinda nunggu ndase percil arek dinggo apa? Rencana arek dinggo cetik geni. Dadi ana kan angel. Nyapa kok guyu kowe? Ngenyek aku kowe. <laughs> Modelmu kan ndas-ndasane kan kaya pentol korek. Lho ki mangsamu apa mung kupluk tok niki? Lah ya ampun asli apa palsu iki? Alah tak bacok cengelmu tenan kowe engko. Iki nuwun sewu, iki kupluk serba guna lho Bos niki Bos. Maksude? Lho iki Ya kupluk mandak kupluk kok serbaguna Pak Wanto malah luwe dur. lah Pak Wanto karena gini sik dhuwur fungsine weruh nyapa apa gondelik no jajan dadi orang ora ngono Pak orang ngono uang kupluk gak kupluk ini rena-rena loh Bos Maksudnya? Lah, umpamane gak kupluk, eh. umpamane. Eh. Kupluk iki awake dhewe madep sopo sik? Umpamane arek jagong, jagong, jagong, becek, becek buuh kaya ngene iki. buah rotok Rada dilincipne mengarep mlakune ngene. masalahe arep buwuh mlebu gone wong ewuh lah nek tuwuh metu gone wong ewuh lah nek tumut untumu dimut lah lah gak seneng aku ning ngono ya gone kancane banyol barang nyapet to kok iso ning banyol ket mau niki lho iki lho Lah apa meneh arep buwo? Arep buwo. Lah umpama ne apa neh, Pak? Kowe tekan apa neh? Umpama arek salat. Salat. Ngene. Oh. Batuk e diketokne. Batuk e diketokne sebab lak wudu iki mesti ning kenean iki, Bu. Meneki rambut. Lah ning oh, kene lho, ngene gak kenek lho. Oh iya. Oh, Kuwi nek arep sholat Arep sholat Nek teko. Bakul sate, Bakul sate ndak-ndak ya kepluke ngene. Oh ngono. Rada diancangne sebab kari kipas. kipas. Oh iya kok yo mat. wong genduren, wong genduren. Iku sami kalih wong apa becek becek rada dijokne rada munggah sithik mripate rada melok katut nah ngono masalahe kanggo nyawang kahanan sing neng kono enek ambengan enek berkat enek pinunggalane oh nyawang ingkung mm. nah ngene lho lho lho iso la nek kupluke wong kalah jiki lah kalah jiki kupluke ngene pak ah, Wis stres iki. Lah kamu umpamane nggae kupluk, eh kupluk, nggae kupluk umpamane ludrukan iso ora, Pak? Ya iso ta. Mbok contone. pokoknya ludrukan, wong hmm. ludrukan hmm. nak kupluk mesti piye kualik goblok piye toh terus bolongan ini lho lebok lah aku lho nuwun sewu nak terima pamer-pameran gak kupluk anak percil rena apa-apa nih toh kan aku tapi apa iso weng gak kupluk miring ya iso gak jalan dang gak kupluk miring apa iso ah, ah menceng ini jenengnya menceng cah goblok weng ini ini menceng Raisa, ini anggita ya, hmm. kokek ta kokek ini menceng wi ini apa kita ya, ngebas oh ya menceng sak menceng lha miring iki gaya kuplok miring ini sabra gak iso ini lho gaya kuplok miring piye Pak nah. carane Pak contohnya Pak gaya ini piye iso miring gaya kuplok miring lah, siapa sih ngomong nganggo gaya kuplok miring kok bisa hmm wong ngono ta bagaimana Yudak eh. goblok Yudak Lah kaya ngono miring. Gak seneng aku suwe-suwe aku. Lah aja ngono Pak, kowe karo kancane. Wong e kopi awake dhewe. Kopi ae Kak, kang garengnya Kak. Lu iki mau kapak nih. Ora tak apa-apa. Ini serbet ki mau. Loh, percelok sembarangan karo kuplok kuwi kok sembarangan rumang saku. Anggitmu iki anggitmu kuplok apa nyajali? Kuplok Madura. <laughs> Ah, ah, ah, kuplok Malang, Malang. Waduh kebanteran, iki kuplok biasa, ngono lho. Hmm. Ora enek. Ora enek apa-apane sing mek kupluk. Terus sangare lho nggo. Ora enek iki mek kupluk biasa. Lah ngono lek ngomong kancane ngantek wedi. Lho lah iki lek kutuku 150 kok ngene Pak Wanto. Ngono Oh Pak Wanto. Aku wong papat wis perjanjian kok kapan-kapan aku kembaran. sing Pak Wanto karo Mas Batu sih kembaran lembu suro iso suro. Nah aku karo Pak Tokeyong yo nggae kopiah iki padha. <laughs> Iya iya Jenenge Bancak Doyok. Lah jenengan bancake Pak Tokeyong Doyok. Nah ngono lho. Eh iki alhamdulillah ya. sowan ning gone Mas Wanto. Sunatan, sunatan, sunatan. Dalam rangka ah, nyunatne uh, Raditya Seblak Pambira Jagat iki ponakku putra mbarepe Mas Wandono. Dongakno do, dongakno do. Hmm. Dongane, Pak. Eh, ngene eh, dadak da, da, maca. Apa iso maca ta kowe? Sapa? Kowe iso maca. Lah alah kok rumangsane kok ngleh ngenyek lho sak. Lah ngono kok dadak maca. Lah iki ning kaotan ngene mau rapal. Lah nek ra diwaca nek salah Hmm, kok kelar. Dan salah karek ngeping toh, wong nyatane penak-penakan. Ya wis ora tak waca. Gene Pak Wandono nyunatne anake. Lho, hei. Oh ya ora. Ya jenenge iki lho. Ewoh, eh, karo sing wedok. Eh, Pak, jenenge tentrem. Wis. Kok sik dolo alamate sing cetha. Alamate ya kene iki wis tekan kene masa gak roh. Oh, sik to, kowe iki ora hafal to. Ora hafal iya, lah iya, maca iya, salah, ora maca ya, salah. Ya maca, oleh dimaca. Percil. Maca, Dik. Mertu iki ndelok lap ngene sapal Lap ngene macane kaya Superman dhek eh, wis komplit ngono tok e. Puji syukur. Masa adikmu rawan anu? No? rawan kecelakaan syukur rawan kecelakaan eh, iki wis kunong kok ya <laughs> aku njaluk tulung Pak Pak pirang taen <laughs> enek kejadian apa to aduh pirang taun tapi mun taune taen iki tak lha ora piye wong lara ora karo-karo dulurmu dulurmu enek sing sedih <laughs> kepaten aku njaluk lara lara sesuk aja gengen aneh ya nyapa nyapa sikilku mbok itik lho oh, ya krik tenan pirang tahun lah aku didek kayak sikilku ya kok yang hobi ya didek tak Tak idek idek Taitek dewe. Aku sampe ngene-ngene. Bulane oleh mewaksa, Dik. Wis pokoke diceklek ngene butuhe iki. Aku wis ngene-ngene ora taitek aku. Iki lho, Mas Radityo. Eh. Iya ta, Bas? Raditya. Kowe aja ngegete duwe hem neng ngono. Oh, muncrat rene anak ilusi. Wow, <laughs> calon bupati Rembang pangerang pangerang lho. Raden Mas Jandu. Nggih, nggih, nggih, semerap. Wilmuno. Nggih. Wilmuno. didongakne bos dongakno piye radin muga-muga dadi putra sing piguna tumrap nusa lan bangsa bisa taruna ngungkuli bapa mikul dhuwur mendhep jero asmane wong sepuh hmm. bisa mrodo asmane sing sepuh ngono kuwi hmm. dadi bocah sing pinter nggih sepuh-sepuh sing diprodo ha nek senom dibacok Oh mas yo kabeh iki lho ditongake wong tuane. Ah. Bocah sing saleh, bocah sing piguna. Pinter. Pinter. Bangku pamulangan. Karire yo sukses. Bisa ngungkuli bapake. Bapake wong hebat. guru latih apa wae sinden jebolan Pak Wandono metu mesti meteng wi eh, eh anu gak mesti mesti laris tanggapane sebab melok mesti ya atine tentrem atine tentrem hmm. niku nang latih waranggono apa gelem nang omah ora gelem sewakne hotel lo. Lha <laughs> sapa carane piye? Pawan, kok Lah, lah, wong aku ya melok. Maksud iki disewakne hotel ning kono ki gawe aula. Ben sepi. Ben sepi. Maksude ah, ben latihane Ben ora Hmm. keregetan marangan eh, anu eh, mulakno kanca-kanca seni padha kepareng rawuh komplit kanca sing duwe gawe rak seniman kanca-kanca seniman rawuh dal punika padha rawuh kanca sinden padha rawuh nggih eh ayo adik-adikku ya termasuk eh, anak-anak ya kenek kanca-kanca ledek nggih rawuh kanca-kanca ledek eh kok ledek piye to tandak tandak <laughs> kepada tanda yang terhormat lho Pak. Dimohon keturunannya. Eh, eh, eh, rumah saku. Niki komplit. Iki mumpung ana sinden. Masa ngarep-ngarep iki nggih sinden masa. Ya? Ora izin ya sik ya. Kok ora izin ya? Ora izin lho bodonan Masuk kancane tanggapan kok ndelok. <laughs> Eh, ora izin. Lah kowe didelok kok ya ora izin. Heeh. iya Pak, iya wedhe kok ora izin. Awake iki nyumbang petanggapan tadi. Lho, Aku ya ora ngerti urusane ra roh aku. Mamane sing telepon kono aku kok. Nek awakmu niate saka ngomah arek apa? Ya aku ya buwuh karo tanggapan. Iya. Nah aku gak aku. Iya, Pak. Tanggapan karo arek nagih. Lho, lha nagih apa? Lah becek umume pira paling gedene 100 200. Heeh. Lah Mas Wani utang aku 500 lho. Ora kingku wingi nyusuki aku 300. Kosek to. <laughs> Iya lah pisan Mas. Aku tak lho ya ngono kuwi bas. Aku karo Pak eh, prinsipe ngono aku. Apa-apa dipokne mangan 200 awak dhewe sego ya iwak ya sing akeh. Hmm, ya pedhot. Nih. Eh. Lah aku mbecek tak delok e. Lah piye? Lho sing duwe gawe iki nom apa tuwek? Lah nek nom. Lah lek nom dandake 300 300 aku. gak apa-apa. Tuwek selawe. Lah nyang apa? Lah kakean 10 ae wis. 10 gak apa-apa. Lah nyang apa kok titik nyang apa? Ya lek aku lagi nek aku duwe gawe nutut umure. Lah terus lera nutut lah balik bosok ya Pak ya. Iya ta. Wong urip itu harus perhitungan. Oh, tak dongakne nek kowe ndek gawe sok sing becek bangsa arwah. Bocah kok ora genah. Ya ora masalah arwah teko gak masalah, Dik. Jaluki nomor togel to. Iya no. Bledos ah. no malah. Hei, eh, lha iki kowe tontonan nggawa tuntunan lho. Heh. Nyapa? Lah kok ngomongke togel iki nyang apa? Lah lek kula ngomong to. Dadi pengepul kowe. Senes. Kowe sok udu kowe. Eh ra tau aku tuku togel. Lah kok ngomongke togel? Aku kan tok udu kowe. Aku kan titip. Padha. Eh padha ae. Padha. Dik? Nah, tapi kan enggak dhewe to, Dik, bebas to. Omong ngono, Dil. Mbak Mega sama hmm. ya. Aku ya apene piye? apa kon ngomong apa iki? Apa? Aku kon ngomongnya apa? Oh, Omong nang Yudha ya, kok ngomong apa kowe? Apa ta? Kowe ngomong apa kowe mau? <laughs> Mbak Mega Lah ngomongnya apa? Samawa ya. Loh, uwangi lho. Ah. Apa salah nah aku muni ngono? Aku dongano Pak aku, Pak. Percil Kusnul Khotimah. <laughs> Kakane Islam dik yo nene. Nek arep kusuk kok ya modar kuwi. kok apa piye kancane? Ya wis sama wae ya, Dik. Pak Yuda. ndang pegatan ya? Tucah <laughs> kok rumah saku. Ha sing mbakku dalu mriko wujute seneng-seneng. Seneng kaya ngopo? Awak dhewe seneng gone kanca e, wis tetep seneng-seneng. Lho la iya. Ana Anin Arab Oke oke mm, mm. Diten Anin sing dicek. Lah Anin iki lho sing omahe direbus ngene lho. Eh, kae ora anin kae Hanoman. Main di Gambru. Kae jenenge Hanoman. Heeh. Hmm. Oh, main Dabru lho. Ya, anggite ye. Kokek ta, kokek. Ngawut, ngawut. Tret tret tret tret Aku tak nyanyi, aku tak nyanyi. Aku nyanyi, Bos. Nyanyi ya? Ya, ya. Ora usah tabuhi lek ngono percaya nyanyi. mulia lho yogane kene Rabu. Rumah saku yo ya tabuana lah rumah saku yo. Unggahne sing isor-isor lho Dik, sinden-sinden samblek ya diunggahne oh, kabeh. Oh, tenan bengi iki. Oh, kan juga terampat sita-sita lucu, enek sing gegeden bokong idul-idul. Rumah saku. Yo. Anin Arabia. Layah-layah karo pijetan. Pijetan. Pijetan. layah layah karu dicetan dicetan dicetan layah layah karo dicetan dicetan dicetan layah layah karo dicetan dicetan dicetan Jalali gobore masak pijet yo matane eh eh dekok no ngawur pijet yo kentole kok eh. aku gak anu eh kanan Pak Doh ngapa eh biasane mak makmek mak mek e lho ora tau aku kok ngindar karo aku kepresik Kemresik, kemresik ah. biasanya no. Ah. Ah. Anin, tangan kamu yang kanan yang mana sih? Lah ya biasane ngono Ih, halus banget biasanya ngono. Oh alah lele. Anin. oh angko-angko cecekono biasa. Cecekono ta cecekono ta. Wong biasane ya mepet ngono ke rumah. Lah apa ta Mas? kono lo kono lo rasa isin rasa isin yang ngopo tuh kok malih malu gini yang ngopo tuh eh, ngene lo wis wong enak aku lo kok wedi to enak aku lo kowe urusan karo kono ya ta hmm. bojomu tak openi eh, eh, ya cok cengelmu tenan kowe ndek ben rong garing nembe bacok arep bacok neh nyanyine apa nih eh nih ya coba nih kowe ini lanang apa wedok apa ya. kowe lanang apa wedok lanang anek ah, lanang anek bocah wedok sing ayu kaya ini kudune mok tertarik tertarik jenenge wong lanang karo wong wedoke tertarik. Mok rayu. Kaya aku lho biasa, Anin sayang apa kabar? Baik. Abrak kangen deh sama kamu aku kangen banget. Kamu rumahnya masih di Dabru ya? Iya, di Gabru Kota. Ah, iya, anggite ya. ya. Dek. Ao. Eh, bojoku melok. Alah, alah bojoe neneng nang omah. Gak apa-apa ya. Biasa lho kaya aku lho karo bojo ya wedi. Lho, Nyudok di rumah ini tenanan di rumah Aku ini nurut awakmu ae Aja wedi karo bojo adapannya bojo adapannya. Wene karo bojomu biasane piye? Umpamane mulai saka tanggapan lo biasane bojomu piye? Biasa di meni. apa? Anu, apa ki pertama njaluk wedang. Wedang piye? Aku tak teko lho, Pak. Aku tak teko. Wedang. Mudun teko mobil jebret ngono. Lah kok bojoku karo angop tangi turu. Eh, wedange endi? Aku langsung. Lah nyang opo mlayu ki nyang. Mulai saiki wedang bos aku wong lanang-lanang goblok wae. Lah wong tertib kok panganang senggane wedang. Mulai saiki aja ngono. Muni ngene. Wedang renek banyu oli kopen Mosok, Pak. Iya. Lah kok terus kadane iki. Usose ben merotoli ben. Bah, aku ya. Bar ngombe terus apa biasanya? Kudu kendel. Njaluk Kudu kendel. Njaluk mangan biasanya. aku tang itu aku ujung njaluk mangan. gombe wedang mesti njaluk mangan. Terus kowe terus lek eh. perintah piye lek perintah. Hei, eh, anak kodok ngono. Iya hmm. ya percel we, percel anak kodok we. Mangan endi? Aku langsung ya ya dek tak eh, jek. Aja mlayu, aja saiki. Mulai saiki aja. Lek terus piye? Mangan gak enek. Meja kursi kok krokot ana. Pak enek wong ngene-ngene, Pak. Alah-alah masalah enak aku lho kok iso. Iya iya iya. Sobek to sing raro karo kula. Iya iya. <laughs> Walah, kula ya awakmu to kula. Terus jalu apa neh? Hmm? Biasane. Nyapu kok nyapu resik-resik. Kowe oh, ya terus budak. Aku rong turu teko nyapu barang, Pak. Aduh, percil kan tek koyo ngono to asor banget. Ancene wong lanang asor. Ancene ya aku untulan lho, Pak. <laughs> Asor ra iso. Dene ajatmu ikhlas lemah. Saiki nek kon nyapu aja gelem. Nyapu, mah. Lah ana dhewe ngono Dik ben mesti. Lah lak kono nesu piye, ya, Pak? Nesu ya. Silakan kamu pergi Agustus Januari. Putus enggak putus hari ini. Ngono ya. Kudu kendel ngono. Kudu kendel. Dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelar oh, Iya iya iya ya daun. Ono ne aja wedi. Oke. Hmm. Eh, wis. Aku di belakangmu saya Iya, iya Pak, iya, Pak, iya, Pak. Siap, Pak. Hmm. Ah, Anin. Ya. Tangan kamu sebelah engko nesu, Pak. Alah alah enak aku loh. Wong enak aku ae wedimu lho. Wong calanang kok wedi karo wong wedok. Wedi aku apal pura? Apal. Padune kok apal? Apal apal. Kok tak catet ne. Nomor 1, nek wayah padu waconen. Oli lah kokopen. Ya. Meja kursi lah krokot Nomor telu apa Pak? Delosor oh. ana dhewe. Delosor ana dhewe. Oh alah, nduk, nduk. Oh, alah, nduk, nduk. Ra mageri. Ra mageri. Nyeklekno kapit. Ora nyegeri ra duwit. Ya kowe kuwi. Ya ya ya. Ojo weti. Yeah. Tangan kamu lu sebelah kiri mana saya? Oh, iya. Mulai. Bagus. Yo ngono dek, yo ngono kuwi. Matur nuwun lho Mas Engkuni. Mm. Lu <laughs> tak warai no. ya, Warai. Mah aku gak aku mah marai <laughs> aku. Mah eh, mah aku mah marai. Ora ono, ora ono. Mah marai aku. Ora ono Pak, ora ono Pak. Ngombolane combe. <laughs> Gak, gak. ono do mesakne dituntun kancane iki lagi asor. derajate uripe angel-angel kandhane dicil iman iman Pak gak apa-apa ya alah alah percil enak aku lho nyapa to wedi barang mosing kendel bojoku enek jawili limbuk ngene kendel biasa Pak Rudi lho wonge sama jawili lusi ngene lho lho lho bebas Pak Rudi wonge kendel ra kaya kowe oh, alah alah aku bojoku enek nyogrok irung wae kendel lho kendel biasa Mbak Mega wonge ya manut ya Mbak Mega ya sama wae ya Kowe batinmu ndongakne samawa ning jane kowe iki dilomprongke arep. Ora ora, wis dadi sombre. <laughs> Sengkuni. riko Hangson eman eman ayo percil ayo percil ayo percil ayo percil ayo percil kowe bener sapa dukung ngakei semangat apa? Kakek semangat wae wi. Dek. Ya, eh, nembang eh. dhewe nanin. Lah napa? Eh. Eh. Lah napa ya harus dimotane barang tak marahi kaya ngono lho. Diwarai ya. kaya ngono kowe iki mentalmu kudu mental baja. Dodo dibuka. Tunjukkanlah pelanangan. Ah, ah, ah, kelelakian, kelelakian. Jiwane kelelakian. Jiwa kelelakian. <laughs> Beb. <laughs> Jual mahal, hmm? madep rono, jual iya. mahal. Aku ora ono lho Pak Iya ya wis ta. Ini nomor siji lho ya, kokopen. Kokopen. Iya. Catetne apa piye? Ora ora kokopen krokotana dlasarana goblok. Iya iya. iya. Telu tok kuwi lho. Iya ya. Telu tok kuwi wis wedi. Lah sapal apal aku. Aku tak catetne apa ngono. A B C. Ya sajake nek dunia kedua. Nggih, Pak. Cil. Apa nak? Sedih. Cendel ah, Pak ya. Wis tenang ae nek aku lho Dik, Dik. Apa lah wong wedok enak apane? Oke. Lah alah alah polowan iki lho 35. Polowan apa to? Polowan, polowan. Polone ndasmu yo piye? Aku senenge muni polowan. Percil. Dalem. Piye, Mbak? Percil sing gagah. Wong lanang kok ingkrih-ingkrih. Degek to, Degek. Degek, sikil begagah, mlaku atak kata Lah lah. Tak idek cengelmu tenan kowe. Iku ora banyol. Ora ora ora ora kene lho kene lho aja wedi. Ditinggal wong wedok nang isor kok tingkahmu koyok ngono. Alah, oli lho kokopen. Urung, urung, urung, urung mulai urung goblok. Ya lah ora roe. Eh. Ben se urung. takon. Percil wangel kandian kandhane tak catet ngewe. <laughs> Gak gak gak. Kula lak takok piye Pak Pak ora roh aku. Nek njaluk ngombe oh, lak mulai cok. Kuwi bocah iki angel kabehane. Wong wedok teko kiri wayahe ya disambut, sak ora-orane dikeki ngombe. Tas teko kene mengaku lak ya ngelak. Ngombe. <laughs> mulai rada arep. Wedang kopi ra enak kelo oli. Kokopen. Eh, eh. Ya ngono wong lanang ya ngono. apa Tidak bisa. Alah, kamu itu apaan? Apaan lo? Jangan pegang diriku. Hmm. Aku sudah ternoda. ampun Kalau kamu memegang aku, kamu najis mugolado. Ya. Seperti cakepnya Pak Yudo. eh, eh ngomong dulu Najis mugolado. Terus kok orang nek tak jebok nek ngombe orang nek Kue kok malah demok-demokan karo cah wedok liya. samu apa samu? Lah aku mau. Eh, eh, eh. Ya ampun becel, ya ampun gak seneng aku, ya ampun. Sing gagah. Bene kapok. <laughs> Ngalah iki wani. Hmm. Ngalah, ngalah. Apa wani, Dek? Alah, alah. Alah, diceluk langsung. Nah, iki paling diapalno dicatet ah, ngarep dhewe apa oli koko bener. ya, capalne nggo sinau padu, Dek. Belum tahu dia, wis bene. Hmm. Apa? Mangan nak, no? Mangan. Apa Pak Pak? nomor loro apa jalan nomor loro? Iya, iya iya mangan nomor loro. Mangan ora enak. Meja kursi krokot ana. Ih, bagus, bagus. Eh, nomor loro meja kursi, oke? Ngono cah kendel. E, aku ngene pulpene lho, aku ngene pulpene lho. Tak tulis e, meja kursi tak kon ngedel. Sembarang ora mau jebone. Ora. Terus karepmu? Alah, biasa. biasa. Jangan sentuh diriku. I can stop loving you. Why do you love me? Apa? Bisa muni ah, Inggris, gak ro Inggris, Cai. Eh. Toilet bus welcome. Tambah hmm. lah. Ngawur ae ah, sing penting enak Inggris e. Iya. ngerti ah, lho, Dek. Bingung Dek, bingung. Wedi perkara toilet bus welcome bingung. Bingung aku iki kalimate apa ora kenal. Eh. Inggris ya, Aja wedi, Putus gak putus Januari ini. Putus Agustus Januari. Januari ya ya lali-lali. Januari Agustus. Hari ini harus putus. Lah, hari ini harus putus. Tenan. Tenan. Yo ya, aja lah tenanan. Eh, eh, eh. Aja, aja. Harus. Piye to jenenge kok plintan ngono modele. Wah, rupamu kayak kingkong, Pak. karuan karuane umpamane sampean ngejak putus Mas, aku wis nih Mbah Tokeong. Nah, ini termasuk PL, PL. Apa oh, PL mas? Pacarmu lawas. Iya. Pengkhianat tok ya. Pengkhianat tok ya. Jaluk disantet tok ya ini, Ya, krek tok. Rapopo, rapopo. Rapopo. Sing nom nom iki Nom nom iki delon timik-timik kayak gini. Hmm. mbok padange takut kita sebagai laki-laki. Oke. Modelmu dadi wong lanang ki lek wis roh enek sing ngayu luwe ayu kaya ngono, he? Lek roh sing rada enom kaya ngono tinggal. Alah, ngene lho. Eh, sik ning omah sik. Eh. Aja, aja, aja. putus goblok. Waneni ra apa-apa. Silakan kamu putus, kembalikan aku ke rumah ortuku. Iya, iya, iya. Ortu ya, Bapak. Orang tua goblok. Iya, iya, Wis pokoke kembalikan aku ke rumah Morotuaku. Hmm. Eh. eh. orang tuaku, orang tuaku. Hei, eh, kowe lha pancen nek kadae. Eh, eh, Mulan. Wong tuaku ora di omah <laughs> Tapi sombong nih, sombong nih kono ben minder. Ah ah ah ah ah. ah. Iya. Lah aku ning wong tuaku. Tenan, Mas. Oke. Tenan. Siap. Lah ngono aku tak minggat. Eh, aja. Eh, aja dek marahi bocah ngendel-ngendel ning ngono iki. Merunji ya. Merunji kok. <laughs> Aja bareng ae. Silahkan, silahkan. Eh, madep rene. Ora mak gandole. Hmm. Kelakuane percil kaya asu. Lah iya Mas kok kaya ngono ki piye to? Aku karo wong Dadi wong lanang kok kaya ngono ki piye to? piye jajal bayang. Aku sebagai wong lanang ra kuat bayang. Lah iya lho kok kaya ngono ki sabar ae sabar ae. Ya grek. Kacane kon rene kok ditikung sapa sapa sing niku lha kowe mau tak kandhani lho kowe karo wong lanang aja kaya ngono ora apik ngono kuwi ora <laughs> apik eh, dadi sone lho benter kok kene kaya oh, kancane ra kupingmu sing basak kupingmu banter celuk kupingmu iki lho urusane sik tak anu tak rerehe wonge ben manut ya ya ora kelakuane percil kaya asu kok tenan lha iya wong lanang terus kelakuane kaya ngono ora ya gelo Lah iya aku lho dadi wong wedok ya gelo lho enek ngomong kelakuannya percil kayak asu barang. siapa ta? Sane lo masa kini karo kone beda prakori saya ngomong siapa percil kalau dulure paksu ngono lho. Oh, alah. pak su Masa raker tu eh, masa eh, eh, timbangannya malah berantakan rumah tanggaku. Hmm. Bas. Bojoku. Endi? Oh, ini bojomu tak? Masa? Ah, dikenalnya aku. Sampai kenali kita, Mbak? Mboten. Lah. sombong arek eh, eh, sombong. Berarti mek seneng umuk kowe ki wong umuk. Sebelah tangan kuwi jenenge. Bertemu sebelah tangan kaya sing jongone Wardi ya Wardi ya. Heeh. Eh, mbe combe. Kowe iki melok bakul akeh ana lho. Ngaku to aku. Iki lho apik delima langsung ki apik ngono lho. Krek tenan kok. Ora kuwi lho ngaku dhewe ora apa-apane kowe. Iki kenal karo iki. Mboten, Mas. Lho, ora ngono lho. Yes, kono. Masa ora kenal karo Kancil? Eh, eh, eh, wis mati. Complong. Eh, kok complong? Bar Mas aku. Aku tak nembang karo kebas ora usah karo kae. Oh ngono. Lah wi apamu? Wi apamu? Emane mana lo saya? Lo kemau wes demok-demok kaya kok mau rangkul-rangkul ngene biasanya yang mau pangku-pangku. Nah, kudune ngene, eh? adil-adilan nek demok anin, berarti di demok yudo. Aku. Ah, ah, ah. Ngomong lho aku. Wong demok ra lo ngelok. kowe. orang ora impas to Mas mau sampai ki iwang. Sampai dok liyo kok kan eh. ayo nene. Eh itu yang ngetek iki. Eh. halah alah. Loh, adil. Adil apa Mas nggih? tas ngomong impres. Kamu ada bocor akulaan lo, dek dek. Akulaan lo lah. ajur mumur ya bosok no kancane iso ora eh, iki ra seneng sing ngene seneng ngene oh halo halo halo halo masamu mau Neng sejatine niki nggih bojo kula Mas Budi Mas Budi eh. rupane ya kaya Oke, Kaya boten tah, nggih. Eh, kok kaya boten tah. Wis kene ae aku gak wis kene ae. Ana apa? Mulane nek kancane kok boten. Sopo ta sing awakmu ora? Ya apa? Pak Sumani mutah-mutah. Oh, iya iya. Iya. Pak. Kupinge prejen iki pancen suloyo. Selalu iki suloyo. Kupingmu iki suloyo. Iki jane kupingku apa sing apik? Kupingmu. Kupingmu iki. Bener. Mbak Mega sama Waya. Niki oh, sedo wonten nenggane Mas oh, Rudi wonten Mbak Mega, ah. wonten Mbak Sulis, Mbak Dewi. Unggah kabeh, unggah no kabeh. Lah kok sapa kae? Mbak Ana. Tunggoni oh. bojone dhewe. Mbak Ana. Lah kok tunggoni Dewi karo Sulis diape kok ndingkluke eh, sapa kae? Wo sing retep. wo turu. Wo ora. Eh, Ngawur. Oke gaul loh. Eh. Kon kabeh sih, Bas. Langsung delok status. Kon munggah. Hmm, kon nembang sik kabeh. Bayang engko gampang. Bojo musik apa kabeh? Nembang karo bojomu. Karo bojo musik. Kok bareng-bareng wedok wedok niki lho. Oh, ngaten. Nggih. Niki ben karo Anin mawon. Oh, ngaten. Nggih. Niki ah. hmm, lho, wis eh. digawe kesempatan iki lho, cara aku ya langsung berangkat. Lha lho, bemu lah. Aku bayangne bojone Percil iki mlaku karo Mega kaya fotokopi ta. <laughs> Hitam putih lho, hitam putih iki lho. Kaya pipi hitam putih. Ayune bojone Percil ayu <laughs> masalahnya. Endi, endi, endi. bojo Kunti. bojone ayu tapi sing lanang lanang biasane bojone eh. sing wedok ayu sing lanang mesti elek-elek biasane ngono biasa Pak awake dhewe termasuk Pak <laughs> Den enak omongane iki Deni oh sik to nek sing wedok ayu sing <laughs> elek Palenono Palenono. Kula niki nek kula Palenono. Thomas Thomas. Iki tak omongne kakangku lho, kakangku kereng lho. Brengose biasane bolu eh. kuru-kuru kesuwen crok iki lho. Heh. Eh, bojo arek dipateni. Ora mbelani bojomu. Ora mbelani bojone pas kelakuan kaya ngono kok iki. Combe repot. Ora seneng aku kelakuan kaya ngono ah. karo wong wedok. Walake ra maju tangan rumangsane wong wedok. Ora maju tangan piye terus utang mung ben BPKB kok. Lho kono Pak. Seneng aku kelakuane Eh Mbak, Mbak Mega Nggih. Nggih niki eh, kula Kula nepakne awak rene to. Kecil eh, rono cil iki. Lho selok lho. Rono. Rono. Oh tak idek. Wis ngakon rono iki. Nepakne awakku ah, dhewe. Maksudnya lho biasane niku lek eh, kula lek kata-kata tiang lek ngelam kulon niku lek cantik ae. Sedek-sedek sik sik sik sik sik sik <laughs> kabel ngisor. <laughs> Iso serut-serut. Edan. Penak ya, Dik. Maksude penak ora? Nggih, lha penak ora, Dik? Saya penak ora? Keri. Asa. Bocah rek ngelem sampean ayu. Nggih, lha bojo kados ngeten lho. Iya, iya. Sepercil iki mujare kaya botontah. Nggih. Percil raine sing dia kok gak enek. Jadi aku langit kuwetun oh, lho. Oh iya apa iya lho mas aku. Rupa mau kaya terpal. Engkau kan aja ngakan mas Rudy. Cil, kudu marah mulai di sini. Orang maksudnya lunggu. Marah mulai. Oke. Lunggu oh, noter noter, cil. Wih wong lanang terap. Diterni, diterni wong lanang. Diterni. opo Ya cok cengelmu weh. Omong-omongan nih lo semayan nih lo semayan. e eh, cendilan yang gurih bukaan lo. Gak aku setengah eh, telung. Hei, eh, Oh Kaya wae sapa ae. Bocah oh, iki. Iki, ane niki ben. Oh iya lali yang. Nen teko. Lek nyanyine apa kono lho sembarang. Nong iki digawa iki. Nen dadak rene lho bocah kelakuane kaya ngono ora bener dik wiranane sone. Kene aja cedak-cedak cah kuwi. Ora tau, ora tau melok dek. Wedi dek ya. Mambungi melok ora wani demok sinden belas. Eh ngenyek. Endi? Tarah rawani kok. Niki lho nembangi bos, nembangi napa niki? Ana gerajakan Banyuwangi. Siap. ana eh sambal kemangi. Nggih hmm, nggih. Aku milih A. Oh milih A. Ha iya. Mikir tipe rusak kuwi. Hmm. Sambal kemangi apa gerajakan? Gerajakan mawon. Oh, gerajakan lah, gerajakan mawon yo Mas Percil sing joget aku lungguh. Hmm, pomo pomo liyane kuwi aku jane joget. Wong ngono. Nggih. Ya berarti ya, ngono diganti aneh, diganti gelang Alah malah gelang alit aku gak isa, ya lungguh. Eh? anu e? Jawa Barat eh wis. Jawa Barat apa apa? Bajing loncat. Bajing loncat sing piye? Bajing loncat. Ah gak apal aku berarti lungguh. Gak Pak sing apal ya apa to Pak? Lah gua apa to? Nek sing apal aku. Walah. Wih, kira mantar di tenan kok. Kok tapi kira kupingku kopoan, baik eh, lambi ini kuno sing kopoan. Terima kasih. Oke, oke, oke. Sampun diaturakan. Pinar Romin, Banyuwangi diunek ke sinembangane nggih eh jebul aku jembleng sarendeng gumun setahun nggih eh yudha ki masih bocah ngawi nyatane joget banyuwangi ya penak nggih saya cara pelatih sak sawang-sawang kene jogetmu apik do nggih nggih ya percaya cah banyuwangi kok malah gem joget nyara joget niku sikile udunen sikile udunen Rais kurang luwes. Si joget mu awakmu. Kula kula. Yudha oh, kalih anu yu tentrem sing joget iki wae. Nggih. terus aku aku yang ngawur mungkin gini semengkis semengkis saya sinjuket kau lah aku yoro lah sinjuket judo ya aku yoro ini kau punya tak omong mau nih uang dari rumah aku lah sembarang nebas lah sembuh rumah iki eh, mbak Jumu Wadon sing soko eh, Medion neng kidule kidule Panaraga Panaraga eh, rawuh rene jadi Mbah Lusi Mbah Lusi buyut buyut Mbak Lusi kok Mbah kok ya Lucy Brahman iki ngaku pah aku wis tuwek lho Mas Rudi eh tuwek aku karo kowe tenang aja aku ngono dhek kan umur umur 80 aku 40 kan tuwek kono <laughs> tapi teater itu meneng engko sing den sini aja lali eh, aja medun sik ya Nduk mboten aja ono kunjung ono sulis ono Dewi Wati ono akeh Bos akeh iki ono Deni Kristianti ana meneh Mbak Tutut Mbak ah, Tutut Yunisari ana Mbak Ana komplit Mbak Ana ini. Ida heeh Ida ya oh, Ida Leneng Leneng kae lo karo sing lanang wae gedhe oh. dhuwur pokoke bojone Ida dhuwur wah dono heeh hmm. oh, gedhe dhuwur dono iya jenenge dono sik saurunge lusi munggah iki tak selani dulu tak ngombe wedan rek Oh Mbak Sulis barang nenek, nenek. Komplet, lali aku. disepoti cil gawekno sapa Mbak Mega, Mbak Mega ngenten. Mbak Mega ngenten. No no no no. no. percaya karo iki? Tepang. Eh. Nah, aku kenal. Aku kenal ya. Ki Mbak Lusi Brahman Ponorogo. ya Lusi Brahman sama omongan sing apik. Wong suwe ora petuk iki kudune ya grapyak. Grapyak semana jenenge suwe ora petuk. Nek sore mau percaya iki petuk aku ngrasani Lusi. Ya, Lusi opo kemahnya? omah senengane rasan-rasan tera lambi-lambi lanang sumpah ora iso aku aku mau tau ngapusi to hmm. omong apa percil pretil ngajani sampean ah, ngomong apa to dalang dari ini sampean kedanan percil hmm. percil harus mau tukok di mobil hmm. ala rupanya kaya kukusan ngono kok tukok di mobil ya apa mungkin Loh. Iki pertes eh, ngomong aku lho. Aku lho ketemu kono lho ora belas. Ndek eh. sore mau saurunge Mas Rudi dandan dalang. Lho ning ning pondokane ya. Pondokan Mas Wandono. aku rong Aku rong teko lho, genah aku teko aku rada bengi lho. Lah nek genah aku terus kowe salaman karo aku. Ora ngaku apa enak maling aku penjara penuh to. Eh, lek trahno kowe iki nyoto-nyoto lanang ngakonono. Heeh. Hmm. Ora yo Kamu harus jadi pribadi yang gentleman. Eh. Hmm. Kowe omong apa to Lang? Iso sing ora penak omonganmu. Kowe iki aja pehlek enek Lucy kowe rawani cerita lho ya. Kowe mau ngomong aku genah kaya apa? Lucy iki wonge kemayu tok. Nek angop lambene ombo sak lawang. Masa? Hmm. Ora ora. Gaya gelungan rumasane apa ya pantes model kaya nyunggi kowe muni ngono. Hmm. <laughs> Krungu aku, aku krungu aku. Iki termasuk cukulan combe dua iki cobe dua mbahmu. Ono sing pertama mbah combe kuwi iki anak cobe we. Ora aku yo nyekseni aku. Ha keto mesti. Yo enek loh, lho. <laughs> Mesti. Aku enek. Apa nyekseni kae. Apa wedakan rumasane pantun ora orang, wedak malah koyo lho. Sumpah ora. Wedake wedak e Doris ngono jare. Tunggoni bojomu mau wani ngelok-ngelokne bojomu kok. Apa neh ning buriku kowe ngelek-ngelek. Ora. jarene aku gedine sak Kalau ngono. Aduh jangkrik. Oh, waplok ngono ae langsung ae. aku kaya apa mau? Kaya ban, ngunggi ban. Ora, Mbak, sumpah. kamu he? ora sumpah ora ora ban sing di? ban serep ah, aduh nah iya iya iya ngelak ora lo langsung mak celep lo juga mau lah eh. enak tau weh saksi nih lho langsung weh cara aku iya aku nyekseni weh aku nyekseni coba apa tuh ngomongnya duit pernah ngomongnya duit pernah ngomongnya duit jadi ini arpe anu nukak nih omah percil arpe nukak omah percil jadi ngono weh kok pelaur mentol lu senukak nih omah percil wong weh torok weh ini jenengnya torok weh Nyapa aku lu kare pedos gibas. Lah kok aku kok mobil bareng kok ya kirimen lho. Alah alah. Satu adu lho. Kurangne aku. Eh. Harga diriku wong wedok nang endi? Hmm, eh, mangsa. Masa upaku koyo ngene iki e. Aku arek ngerenteng polane 10. Hmm, Kapok prawe. Kapok ora kowe. Alah Ngomong 10 tewele metu slit. Lho lho malah ngelokne tawal. Lho lho ngantek kaya ngene langsung macet. Eh, be cobe. Meneng lambemu iki lho. Jangkrik. Eh, Tapi aku ya percaya. Bojomu ning kene mang kowe ngelak kale bojomu ta? Kowe hmm. maneni bojomu ta? Ora ora. Ngono iki apa Api? Oh ngene lho, Mbak. Kuwi contoh ora becik. Apa iya. nek kok kowe ning mburiku, he? Ora ngelokne aku. Ora ora. Kowe ngelokne aku apa, he? Aduh. Apa aku, he? Kok aku anu kok nek mukan? Percil kedisian. <laughs> Rumah samu. Eh, aja ngomong ati ku lara ya, Jan. <laughs> Ya kuwi wis meneng wae wis kuwi. Ya. Nesu tok ae. Kowe ora nyapa nul-nul ini kuwi. Wis, wong menang Kowe iki kesempatan dalam kesempitan. Wong meneng wangi aku ngimangi ya lho masa mbakku, Mbak Lucy sebagai mbakyuku dhewe jarak nyunggi ban. Hmm. Larek nukone kowe mobil, nukone omah, rumah sana apa wong wedok kentorok. Ya iya. Ngene lho. Ya apa? Jane ora. Ini tak mungkin, tak boleh. Alah alah Arsila Arsila Aku ora omong apa-apa. Ora ora Mbak, aku kan ngomong to Mbak Lucia pe tuku ban. Lah aku tukune ning Kediri. Lah ado-ado jarene malah yuda malah ngomongi. Lucia mbiyen ancane plural kok ngono wae. Ya, masa? Dhewe iya, ora penak ngono ya. Lah aku kok ngepura. Iya Mas. <laughs> Ngene lho Mbak Rene Rene Rene. Rene Rene. Jadi, biar Lucy anu apa kuwi jenenge mural ngono kuwi ya lha kuwi karo aku mbiyen 75 e gelem aku ya gak enak aja ngono yo kowe ora neh ngomong kapan piye piye piye <laughs> ngomong ya opo alah kampleng e jero jero tonyo ae jero ngomong dhek kapan jangkrik berarti aku itu wanita aku ini adalah Mbak Ayu sing ngomong aja pula nek kok kowe ngomong aku regoku 70000 eh, eh ora ya sumpah lo jangkrik wewi Wes ta. Ah, wes. Aku meneng ae kok. Kowe eh. ngrasani ning guru. Alah ngrasani sapa wanimu karo cah cilik. Eh. Kapan aku dadi purul? Hey. Sapa sing ngomong aku meneng ayo, ya lek ya? Kapan? Eh? Aku dadi purul 75 ewu, he? Hmm, sapa sing ngomong precil lo? Kapan Kapan aku dadi purul, he? Ora aku wanimu karo cah cilik kok. Alah tonyo ae. Eh, mbe combe. Kok diemu kaya Kok iso ngelokne aku dadi purel. Wes kok bisa ngomongi eh. asline ora aku. Duitku dijaluk purel ya. Ora. <laughs> Piye? Kang Rudi lho. Eh? Kang Rudi lho ngrasani. Rasani Kang Rudi. Nyapa nyapa Rudi rasane apa? He? Ngomong Rudi cara aku gede aku umure padha. Hmm. Wek ngono eh, sithik. Eh. Ngomonge ngene lho. Ngene lho. Lusi mbiyen jaman rong dadi sinden. Alah. Kuwi turut pasar ngemis. Ngemis. seksine. Iya, iya, bener. Eh, eh, eh. Aku seksine. Lu seksi emel. Aku seksine. Wae ngomongnya yang ngono. Rene ya. Sampai nih aku ngemis. Hmm? Lah iya ning ya lungguh sih, lungguh sih. Aku seksine ya Pak. Iya, kira kira ini iya. karo sampean. Aja begagah. Mas Rudi, Mas. Aja begagah gue gogrok. Mas Rudi, Mas. Mas tak sama wa ya. Ini lucu, lucu. jenengan ya aja adu-adu karo aku karo kae sapa ta sing arep adu pitis sapa to sampean ngelokne aku ngemis lho sing ngelokne sapa Kae mau? Aku ora ngokne kowe. Kowe mosok ora kelingan to? Dhewe nek tau ngemis bareng. <laughs> Lho iya ta. Malah aku. Aku lho sapane. Kapan? Salah pun aku lek ngelokke kowe. Wong ngemis karo aku. Ora tau ngemis aku. Eh. Ya Allah. Oh, kok ya ora aku genah sing ngekeki. Kayak dudu kowe ta sing ngemis. Duh. Dheke ora ngemis, dheke nyopet. Lah malah aku. Wong lanang biasa kabeh. Kene kene kene. Eh, eh, kleru lu kleru. tiba jumatun sing tak <laughs> Dudu kowe. Ana kana kana. Lah padha e. Maksudnya nyopet atine wong lanang. Ruwono, aku sebagai wanita tidak terima dengan kalian-kalian ini melecehkan kaum wanita. Juga. Iya apa pak? ngapa lo ngelecet nih kaum mahdi tayu? lu sih orang terima hmm. apa kirim? urung lu urung kok nah aku ya orang terima perlakuanmu pada wanita seperti itu kaya kaya adu-adu neng kene enek deni bojone percaya kowe ngadu-ngadu eh? eh lek lu sih kendel aja dikuyok wong telu enggak lah kruyok meteng ngelok nih ngelok nih malan eh ngapa? otong aku ini lho eh kau ini lho boleh perkara weh kau lekas lilih ini lho Wis sadem adem kok komporine dasar kowe combek kowe. Ubuk-ubuk kowe iki. Aku lho seksine. Kowe arep ngeteng aku, he? Gak gak, Masde ngetengi ndelok wayang tak tengi ning ngarepe lho. Aja ditengi oleh, aja ditengi. Ah, gak wi, ngali-ngalingi jenenge. Megor rambut wis sadem adem bareng rambut kaya suket tak nyanyi ya. Eh, nyanyi lho. Heh, ya po. Angkresmu kaya ngono ning pesawat wedi lus-lus. Padhemu kowe. Eh kene kene. Eh Aku ngedi. Takokno ngetukne sabuk iso ora dek. Alah, bosok engkrese. Ku lho nek sekine. Alah, lho kancane medhun lho dek ora medhun. Lah kok ngenteni sepine wong <laughs> nyeluk nyeluk pramugari. Mbak, tulung niki sampean copotne lho Matane. Eh, sik. Engkres muning jalmu ae. Engkres muning dhuwur to. panggung gaya kowe numpak pesawat yo ingah Kok aku mbok lali ngono padahal kowe Cerit. Apa enak terus ngene lho Pak yeah. Kan ning tengah to. Heeh. Nyapa guyu? Wong pesawat arep ceblok arep bongko lho. Lah kok dhek iki apa iki? Apa iki? Gedak nyawane lho. Lah kok sitok malah turu. Kok iso? Hei, wiki aku. Eh, tak omongi. Ah, ah. Iki tenanan iki. Aku yo omong Lu batu tanganmu lho. Tanganmu wis iso arek mirang-mirangne wae, arek mirang-mirang. <laughs> Aku ya omong dheni to. Aku jan wong gawa kon gawa batang telu. Ayo. Mulai di tengah. Ayo. Oh, Kor turus tak ngiler tok mbek apa. Enak pesawat kok ya melu ngerem ki. Ngono kok. Aja dielok, aja dielok. Kowe kancamu dhewe kono kowe musa kono. Wis, Wong genane dhuwur ki tuwaca buru to. Aku karo meri la ilaha illallah. Lah kok sing kethek iki? Iki lho. Ping apa? Malah turu. Hei, kurang ajar kowe aja ngono nek sesuk-sesuk. Manek Cina dileri. <laughs> Ya, keren gitu. Ngedar. Wong ngedar. Lah kan tak dongakne ora mandi berarti dongo aku. Sampai aku tak kirim ning layang ning si wedok. Dok, iki engko bojomu tak cemplung ning segara tak kon goleki koncone lumba-lumba. Padahal tak dongakne lho muga-muga engko pesawate mumbul til enggak iso medhun terus. Iya. Sampeyan dongakne ngono to. Hmm. Iki ning tengah bos iki engkrese koyo ngene iki lho. Delok ning Ning tengah to, ngene iki hmm. kan rada buruk to, Bos. Ha eh, cuacane. Ting tung. Awas cuaca buruk. Buruk. Tuk tuk tuk tuk Lah kok kene? Hmm, hmm, piye, Dik? Iki kok piye, Dik? Iki kok piye? Lah kok tanganku diremet-remet. Kowe iki ora kok teko piye-piye kancane ya gredeg aku ya. Kuwi ra nyapa-nyapa, Dik. Ra nyapa-nyapa. Pas pesawat ngene ta. Lah kok nyeluk pramugari, Mbak nyuwun kresek. Nyapa to, Mbak? Dari kudu ngene jare. Aku. Oh, Dilani. Kuwi nalika pas cuaca buruk iki lu sira mbok delok ngisor e, blambang ora ngono ora mbok delok. Alah keblok. Keblok. Ancane kon ngepel pesawat isuk-isuk. Ya coba Mbak, mumpung menika panggih wonten kawasan nggih ndang kemblong. Eh kok kemblong. <laughs> Nembang eh, Selamat ah, ah. Mas Wandono. Mas Wandono sama wae ya. Mas Wandono kagungan <laughs> kerso sukses kabeh ditenggani para dulur-dulur. Beliau itu seniman senior Kota Blitar. Senior dhek, Cek. Heh. Diobrot. <laughs> Aku Mas Maca ayu malih. gak aku mbok lapi ora sayang Hmm. Mak lampu ilahi wong. Ora rek labang abange iku lho. Udah pas lha kuwi kukul lho kuwi arep mok hmm. cites lho kuwi lho. Kene Anu lho golongan aspal apa apa lho. Lho lho ngenyek nah. Kagem Kang Putra mungkin jadi putra yang soleh. Sopo jenenge anake? Sama ya mau? Adit. Adit. Adit. Hmm. Di Adit, jadi cah pinter soleh. Amin. amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Nggih, amin. Ora parang nakal, muka-muka hmm. besok lagi like, gede sukses. Amin, amin.